Ainez izan gerri egunon? Ba, egunon. Zuen zerrendako buruak, Sebastian Etxebarnek, eh, dio, eh, ez dela ez ezkerreko eta ez eh, eskuineko. Hori erraiten denean, e, batzutan emaiten du, eskuinekoek erraiten hori. Erran beharrean eskuineko direla erraiten gu ez gire ez bateko eta ez besteko. Ez gu dira errikoak, ez dugu erratelan erri batean, eskuinekoa edo abertzale edo ezkerrekoak, ez dakit jendeak gira eta denen bezalakoa. Bizitegi politika urruñako gai importante bada, etxe bizitzena. Jakinik urruñan e, lau mila euro pagatzen direla metroa karratu bako einitz. Eta gainera urruñak amar mila biztanleko kopurua populakuntza gain ditu duela. Zuen segitu behar da, etxeak egiten, eraikitzen segitu behar da, edo nola behar da hori geldi erazi, edo geldi erazi behar hau Ez, uh, geldiarazi ez uh, baina eh, kasu egimar da nola egiten dien uh, bizi lekuak, ez uh, stakit zenbat uh, apartamenduak ez dakit zenbat ez kasu egimar da gero aparkalekuak, uh, pentsatu behar da aparkalekuak ematia, komerzioak, denak behar dira onduan, garaioak, ez da bakarrik egin behar bizi lekuak eta gero zer. Hmm. Justu zerbitzuak hainitz auzo badira urruñan, zerbitzuak ba ote dira e, bizitegi eta kartiero guztientzat. Ez batek. Hor mementuan afen gaur egun da uh, autobusak uh, auzo kasik galdetzen gaituzte. Eh, gaztientzat eta zahentzat eta denentzat, e, eh, burasuentzat eta denak, e, eh, garaioak gateko, auzo batetik bertziat edo plazat etortzeko edo donibaneat gateko, irri, e, irri onduat, ora autobusak eta eskaz dira ba. Mm. Zuek e, hartzen baldin mauzue, majoritatea, adibidez, mobilitatean eta garraioan ze proposatzen duzue, zer egin duzue konkretuki? Konkretuki, ora autobus gisa, Uh, eman hauzo batetik bertziat, eta galdera gero eh, eta eh, jendea dinekoentzat edo bertzientzat zerbitzua ofreitu. Sebastian Etxebarnek, bera zuen zerrenda, zerrenda burua, astapen batean abertzaleekin batera, abertzale ekologistekin batera aritu zen zerrenda bateratu bat egiten, baina gero erabaki zuen zerrenda propioat egitea, zendako? gauzak, uh, ideiak, programat programa denak gero uh, gora bera, uh, gauza bera dira pixka bat. Me bon, difenta dena, ze manera, manera egiteko, uh, uh, gauzak emateko plazan eta egiteko, uh, gateko. Hmm, hori hmm. diferentzia handiena bizarren den artean? Ba, ba, bizarren den artean hori da, ba. E, jakinda aldaketa? kanbioa galdeiten duzula bizarrendek, bai aramendinak eta bai etxebarrenak, mm. zendako ez egin aliantza bat, hor segurtatu, zinez aldaketa izango zela zen eta beti bada arrisku bat, ez irabaztea ez zuek eta ez aramendinen zerrendak? Ah, hori segur, baina eh, eman behar da, gaurko egunean eman, mar, eman behar da auto, egiazko autoa jenderi, hori, iru zerrenda, hor ba, badute... Uh, alde batetik uh, eskuinekoa, gero bertzia Filip Aramendi uh, abertzale gisa, me horra eta gu bertze li, zerrenda, bertze eta diandiak hautatu uh, beharko haute uh, iruartian. Ungi da hori horire, bertze autua ematia. Filip Aramendiren zerrendak erraiten du herritarreri hitza eman da parte hartzea sustatu. Zuek ere hori nahi duzue, ah. zein da diferentzia? Diferentzia, diferentzia behar behar eta gauzaiteko iteko manerak. Gauza egiteko zerra nahi du? Ebe... nola hartu? Horra, deliberioak nola hartu, jendeak eh, ikusi, uh, entzutu, horra, eh, uh, hor berda, urbil, jende urbil berda, urbunian, gorko urbunian. Jendeen parte hartzea da deliberioak hartzeko manera bat, zuek ere parte hartze aktibo bat nahi duzu ez sustatu, jendeak deliberioetan parte hartzeko? Hori da, aktiboa, hori da. Auzuetara itzuliz, nola duzue auzuetako bizia perpistuko eta nola pixka bat eh, dinamika bat sortu urruñan? Eh, gero, uh, artean oha, berriz uh, uh, loturak, eta sartu behar dira dendien artean, hauzo artean, uh, denak, uh, xalak, hauzo batzotan ezta, ezta xalek, ezta, ezta geltukik, ezta deusik, orduan oie denak, sortu behar dira. Urruñako erdikaldian obra hondiak egin dira? zentroan, aldiz erraiten da, erraiten da ez duela bizirik zentro horrek, zendako? Bate, ez du bate bizirik, ez da parkalikurik, norbeit eh, uguñakoa edo uh, kanpokoa, eldu bali mada urruñat, eh, sartzen uh, da urruñan, baina ez daki nundik atera behar den, nundik pasa behar den, ez daki, erriko etxea, erran nahi duen bezala, erriko etxea da denen etxea, Eta hor, erriko etxean antzinean ez da aparkalikurik, wa, ba, wai, aparte. Egun lantan, eh, idiki dituzte, ez dakit amar bat toki. Me ez da aski, eh, dena pentsatu behar da berriz. Aparkalekua da horren e, eh, dinamizatzeko erdigunea gakoa? Ez bakarrik, dena animazioa, guk proposatzen dugu horra eh, hor frontoian e, eh, azal bat ematea animazioak eta egiteko elkarte hor gaur egun, denbora txarra balima da, denak anulatua dira. Ordo eta horrekin, horra txiki beharko die eta zerbait egin, eta segitu. Hizkuntzari dagokionez. Herriko etxetan eh, euskararen gaia presinateketa zuek e, adibidez kontseiluak bi hizkuntzan egiteko ze proposatzen dizu hizkuntzan aldetik. Hizkuntzan aldetik eskola eskuara bai libiduna izan eh, dadin libiduna frantsesa eskora eta ere gaztelera. Hemen dira orra beha onduan, irun, mugan gira, orduan idu izkuntzak behar dira. Eta erriko dan ere? eta egiko kontinuan ere. Baina gero joa denbora, zenbat denbora hartuko duan eta frantzesa eta eskora, baina eh, egin behar da, eh, norbeite frantzesa bali bat da frantzesa, eh, eskora, ez da horra, zer di da, adaptatu behar da. Facebook, zuen Facebook horri aldean, dena frantzesa ikusi dut? Dena frantzesa da. Zendako? Uh, be, presuna okupatzen dena, frantzesa da. Be, bon, entxeatzen gira, arere, horra gure plaketetan edo web gunean, eta horra elebidunez egitea, baina dena ez da posi, denbora niz da. Mm. Beban ez da, oha, entxeatzen gira, ba, eta gu gira, ni eskualduna naiz, eta oha, hemen naiz, eh? Orduan, eh, Azken galdera bat, zuen kanpainako buruak erran berri du, eh, ez duela bat egiten, zuekin ez duzuelako nahi izan abertzalekin egitea aliantzarik. Mm. Eta usten duela, nahi da zerrendan segituko duen, ezin baitu bere izenak endu hor legean eh, aldetik, bere izena hori zain da bigarren uh, boskaldi, uh, Baina horra, hurra arrek zuen, nahi zuen uh, parte hartu uh, Filip Armendikin, baina uh, bertze, uh, bertze zerrendak, hafen gu bertziak ez ginuen, hor duan hor uh, dago, baina izena bakarrik. Eta duzu bere galdea edo... edo ez... Aba, ah, ba, ba dugu eta usten, usten dugu. Ah, libro da, lirea. <laughs> Mila esker. Deus eta az, eta, ali, bosa ema merda ekainaren goita sortzian.